oltinchi sinf qadimgi dunyo tarixi yigirma sakkizinchi paragraf qadimgi yunoniston madaniyati gomerning iliada va odisseya dostonlari yunonlar kichik osiyoda joylashgan troyaga mo'l ko'l o'lja urush boshlaganlar biroq yunon rivoyatlari boshqa bir sababni ham bayon qiladi eng chiroyli ayol sparta podshosining rafiqasi sohibjamol yelena edi Tarayo podshosining o'g'li Paris Sparta podshosinikiga keladi va jamol Yelenani Tarayoga o'g'irlab ketadi. Voqeadan xabar topgan Sparta podshosi Parisdan qasos olishga ahd qiladi va barcha yunonlarni Troya bilan urushga chaqiradi. Yunonlar 9 yil Troyani behuda qamal qiladilar. Qadimgi yunon shoiri Gomer Iliada va Odisseya poemalarini yozdi. Iliada ana shu urushning oxirgi 10-yili haqida hikoya qiladi. Odisseyning maslahati bilan yunonlar ayyorlikni ishga soladilar. Ichi bo'mbo'sh ulkan yog'och ot yasashadi. Ana shu yog'och ot ichiga Yunon qo'shinlarining bir qismi yashiringan. Qo'shinning boshqa bir qismi esa yaqindagi orollardan biriga o'rnashib olgan edi. Troyaliklar Yunonlar qamal qilishni to'xtatishdi va Troya xomisi Afina Palladaga xush kelish uchun bizga ot sovg'a qilibdi degan xulosaga kelib, yog'och otni shaharga olib kiradilar. Kechasi otning ichidan chiqqan jangchilar darvozalarni ochadilar va Troya bosib olinadi. Hozirgi tillarda Troya ot iborasi xosiyatsiz sovg'a salom ma'nosini anglatadi. Iliada dostonining bosh qahramoni Axillisdir. O'g'lining mangu barhayot bo'lishini istagan ona chaqalog'ini Styx daryosiga botirib oladi. Ayni paytda Axillisning onasi ushlagan tovoniga suv tegmasdan qoladi. Janglardan birida Axillis tovoniga tekkan o'qdan halok bo'lgan. O'sha kezlardan beri Axilles tovoni iborasi nozik joyni anglatadi. Troya urushi nihoyasiga yetdi. Yunonlar Troyani taladilar va mulkul o'ljalar bilan uyga qaytmoqchi bo'lishdi. Ular Egey dengizi orqali uzoq va xatarli yo'llardan o'tishlari kerak edi. 19-asrning oxirida nemis olimi Genrix Schliemann Gomer hikoyalarini tadqiq qilib, Troya joylashgan yerni aniqladi. olim turkiyadagi hisorlik tepalik xarobalari hududida qazishma ishlarini boshlab yubordi va chindan ham troya qoldiqlarini topdi yunonistonda teatr bundan ikki yarim ming yil muqaddam yunonistonda teatr dunyoga keldi teatr so'zi yunonchadan tarjima qilinganda tomoshalar joyi tomoshaxona degan ma'nolarni anglatadi tomoshalar faqat bayramlarda uyushtirilgan erta tongdan boshlangan tomoshalar kun bo'yi davom etardi Tomoshabinlarga bir necha pyesalar namoyish etilardi. Teatrga kirish uchun arzimagan tomosha haqi yig'ilgan. Qashshoq fuqarolarga teatrga borish uchun pul berilar edi. Sahnada barcha rollarni faqat erkaklar ijro etishgan. Namoyish ishtirokchilari quvnoq, qayg'uli va yovuz qiyofadagi turli niqoblardan foydalanganlar. Teatrlarda o'zaro kurash namoyish etilgan. Odatda qatnashuvchi kishilar halok bo'lishi bilan tugaydigan pyesalar tragediya deyilgan. shoh edip va antigona singari eng mashhur tragediyalarni sofokl yozgan ajoyib qochiriqlar quvnoq sahnalar nozik yumorga boy komediyalar esa inson nuqsonlari ustidan kuladi aristofan komediyalar ustasi edi haykaltaroshlik va me'morchilik Inonlar nafaqat podsholar va zodagonlar uchun saroylar, balki hamma odamlar foydalanadigan jamoat binolarini ham barpo etishgan. Haykallar va boshqa haykaltaroshlik asarlari faqat saroy ayollari uylarni bezamasdan, ayni paytda shahar maydonlari, ibodatxonalar, hammaga ochiq tomoshabog'lar va stadionlarni ham bezab turgan. ibodatxonalari va boshqa jamoat binolari toshdan barpo etilgan. Xususiy uylar esa g'ishtdan va paxsadan qurilgan. Yunon haykaltaroshlari o'z xudolari hamda mashhur olimlari, Olimpiya o'yinlari g'oliblari yoki jangda zafar quchgan qahramonlar sharafiga haykallar tiklashgan. Eng buyuk yunon haykaltaroshlaridan biri Fidi edi. U Afinada Parfenon barpo etilishi va Akropolning qayta qurilishiga boshchilik qilgan. Uning mashhur asari yer yuzidagi 7 mo'jizaning biri hisoblangan Olimpiyalik Zevs haykalidir. Arxitektor va haykaltarosh Dedal esa Minos degan podsho uchun mashhur labirint saroyini barpo etgan. Akropol markazida bunyod etilgan Parfenon Yunonistondagi eng a'lo marmar toshlardan qurilgan. yorug'lik tushishiga qarab u o'z rangini oltin rangidan havorang yoki kulranggacha o'zgartirib tuslanib turgan